بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد بوشتواني قلدوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكا الله مير ميلوست اي بركت نا سوى ناس Uzvišeni Allah je učinio da namaz od temelja naše vjere dini Islama, pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao da se Islam temelji na pet stvari, na prvom mjestu svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov poslanik, a na drugom mjestu je odmah kazao obavljanje namaza. Dakle, namaz je ibadet koji spada u red najznačajnijih ibadeta ili ibadet svih ibadeta, zato što se obavlja pet puta dnevno u toku dana i noći, zato što nas usmjerava prema onome što je dobro, zato što predstavlja disciplinu za vjernika i zato što, kako kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, namaz je uslov za ispravnost svih ostalih dijela koje vjernik i vjernica čine na ovom svijetu, jer je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao Evvelu ma yuhasabu bihi l'abdu jevma l'qiyameti as-salah Prvo, zašto će odgovarati čovjek i podnositi račun na sudnjem danu, jeste namaz. Pa ako namaz bude ispravan, bit će ispravna i ostala dobra djela i ostala djela, a ako namaz bude neispravan, bit će neispravna i ostala djela. Uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi naređuje وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ i obavljaj namaz da bi me se sjećao. Dakle, glavna svrha i uloga namaza jeste da u različitim vremenskim intervalima u toku 24 sahata e, sjećamo se svoga gospodara i stvoritelja, jer čovjek napravi grije onda kada zaboravi da ga Allah prati i gleda. A namaz je taj, inna salate tenha anil fahša i wal munker, kako uzvišeni Allah kaže, u istinu namaz spriječava da se čine ružna, nevaljala i razvratna djela da onaj ko stane iskreno na namaz, ko se lijepo pripremi Jer poslanik alaihi salatu wasalam nas podučava da ne samo stajanje u namazu, nego i priprema ko se lijepo abdesti kod svoje kuće i krene prema džami da bi obavio namaz, svakim korakom koji podigne, koji učini prema džami, Allah mu diže stepene na, na budućem svijetu u džennetu, a briše mu grijehe. Dakle, namaz je e, najučinkovitiji način namaz najuspješniji način da se očistimo od svih grijeha, od svega onoga što e, pogriješimo, a neminovno kao ljudi da, da činimo greške. I onda je poslanik alaihi salatu wasalam nas podučio da es salavatul hamse pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, brišu ono što je između njih ukoliko se izostave veliki grijesi. Isto tako je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem upitao sahabe kada bi ispred vrata nekoga od vas tekla rijeka u kojoj bi se pet puta dnevno okupao, da li bi na njemu ostalo prljavštine? A sahabi su kazali ne bi Allahov poslaniče, pa je on odgovorio da je isto tako slučaj sa pet dnevnih namaza. Dakle, onaj ko se lijepo pripremi, ko dođe u džamiju, obavi namaz i nastoji da u namazu bude svojom dušom prisutan, da bude skrušen, da ono što uči, da nastoji što više sa razumijevanjem i razmišljanjem da postigne, onda će taj namaz ostaviti na njega pozitivan trag ili pozitivan efekat, jer sjećanjem na Allaha mi dobijamo još više elana i volje da činimo ono što je dobro, a da ostavimo ono što je negativno ili loše. Jer je nezamislivo da onaj ko obavi namaz u džami, da nakon toga laže, da nakon toga nešto ukrade, da nakon toga e, ogovara nekoga, da nakon toga učini nemoral ili preljub ili da bilo šta uradi što Allah uzvišeni zabranjuje. Dakle, onaj ko se iskreno posveti namazu, namaz ga odgaja i usmjerava prema onome što je dobro. Jer kada je upitan poslanik sallallahu alaihi ve sellem koje dijelo je najvrednije, on je kazao es salatu li vaktiha, namaz u njegovom početnom vremenu. Ovo je sve motivacija, dakle i dokaz i argument nama da se trebamo dobro potruditi i posvetiti obavljanju namaza na vrijeme i zato je i kazano da se djeca trebaju, kako kaže poslanik sallallahu alihi veselem, poučavajte svoju djecu namazu od sedme godine, a i udarite ih od desete godine radi namaza, dakle da se malo i primijeni sila da bi djeca bila ustrajna, jer ako se od malih nogu stekne navika da se namaz obavlja na vrijeme, posebno je vrijedno da se namaz za muškarce obavlja u džematu, jer onaj ko obavi namaz u džematu vrednije je u jednoj predaji poslanih sa selem kaže 27, a u drugoj 25 puta nego namaz koji čovjek obavi sam kod svoje kuće. Dakle, da je važno farzove, farz namaze obavljati u džamiji, a na file možemo klanjati kod svojih kuća da se potrudimo da upravo kroz e, zajedničko obavljanje namaza, kroz džemat, snažimo i sebe kao pojedinca, ali i džemat kao zajednicu. Jer kada se uvežemo u safove, to predstavlja snagu i jedinstvo muslimana koji upućuju svoje dove i imaju kontakt sa stvoriteljem nebesa i zemlje. Ono što nekada, pošto u vremenu u kome mi živimo, omladina danas puno koristi telefone, mobitele, koristi internet, pa neko pita da li imamo načina da, iz, e, da ostvarimo izravnu konekciju sa uzvišenim Allahom, doista bez ikakvog posrednika čovjek ima mogućnost da direktno kontaktira ili da ima direktnu konekciju sa Allahom. Ako želi i broj, možemo mu ponuditi i broj, a to je 2, 4, 4, 3, 4. To su dakle dva rekata sabahskog farza četiri podnevskog, četiri kindijskog, tri akšamskog i četiri jacijskog. Ovo govorimo o broju dakle rekata i načinu kako možemo izravno i direktno komunicirati sa onim koji nas je stvorio, koji nas je u obliku, koji je on odredio, uobličio, koji nam daje i ovaj zrak koji udišemo i hranu koju jedemo, koji nam iz obilja svoga daje mnoštvo blagodati koje i da brojimo ne bismo mogli pobrojati. Zato je važno da namaz obavljamo, da svome stvoritelju na svemu tome zahvalni budemo, da se potrudimo da u namazu što skrušeniji i iskreniji stojimo, da kada abdest uzmemo, da vodimo računa i o svom ponašanju, da naravno pri dolasku u džamiju povedemo računa da obučemo e, čistu, e, lijepu odjeću koja je e, široka, dakle i neprozirna i za muškarce i za žene da vodimo računa o šerijetski propisanoj odjeći i da kada dođemo i obavimo namaz, da se lijepo u džamiji ponašamo, da poštujemo, da kada stanemo iza imama, kako kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, in nema ju'ilel imamu li u temme bihi, imam je tu da se slijedi, da ne idemo ni prije imama na ruku, niti na seždu, niti u isto vrijeme sa njim, nego kada on ode, da mi nakon njega tek činimo ruku i seždu i da na taj način upotpunimo svoj namaz, da u njemu budemo skrušeni, da bi nakon toga postigli efekat koji treba namaz da ima, a to je da nas oplemeni, da nakon što obavimo namaz, zasigurno nećemo onda e, upadati u veće namaz, E, životne probleme ili iskušenja, da nećemo činiti ono što nam uzvišeni Allah zabranjuje. Zato je i najbolji i najefikasniji način e, kako da e, odgojimo sebe u svakodnevnoj toj komunikaciji jeste da se potrudimo što je za muškarce punoljetne, pametne, zdrave koji se nalaze kod svoje kuće da sve namaze po mogućnosti obave u džematu i to je e, snaga koja će u stvari dugoročno polučiti pozitivnim rezultatom. Kada malo pažljivije analiziramo, onda ćemo primijetiti da ima puno našeg svijeta koji i kada namaz obavljaju, e, više ga doživljavaju kao formu, a ne kao suštinu. Zato i u ovom e, obraćanju želim E, pozvati sve nas da se potrudimo da ono što se uči na namazu da naučimo i u prevodu na naš jezik da dok učimo subhaneke ili dok učimo fatihu ili neku suru da razmišljamo o prevodu značenja i o poruci šta to nosi što učimo da bismo na taj način osjetili što veću skrušenost dok stojimo pred onim koji je stvorio nebesa i zemlju i koji svime upravlja i da će taj namaz onda ostaviti na nas najbolji trag jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava da je najgori lopov onaj koji krađe od svoga namaza jer ima ljudi koji skreću pogled lijevo ili desno dok su na namazu ili gore ili dolje, gledaju ko je ušao ili kako se ponaša unutar džamije, a mi znamo da kada stojimo na namazu, na ruku, pogled naš treba biti uprt u mjesto gdje ćemo činiti seđdu i da razmišljamo o onome što učimo. Na taj način će se, ako Bog da i efekat namaza, osjetiti u našem svakodnevnom životu, a zasigurno da onaj ko se potrudi i uljepšava svoj namaz, da će onda od toga imati veliku korist i posebno što će se to odraziti dakle na, na e, njegovom životu, jer e, onaj ko bude samo zadovoljavao formu, možda će imati nekada od svog namaza tek 5 ili 10% ili 20 ili 30, a mi ako se potrudimo da Eh, uljepšamo svoj namaz i daj Bože da onda imamo što veći postotak od svog namaza i da on bude primljen kod uzvišenog Allaha kako bi nam onda na sudnjem danu bila ispravna i eh, ostala djela. Eh, isto tako je vrlo važno da kada se dođe u džamiju, da se povede računa da e, odjeća naša, i to doista želimo ovdje posebno podvući, da treba biti e, propisna, da treba biti čista i uredna jer zna se dogoditi, nažalost, u vremenu u kome mi danas živimo, da neki mladići dolaze u džamiju u kratkim pantalonama, u šorcevima ili bermudama, da neke žene dolaze u hlačama, u trenerkama, u uskim majicama. E, kada bi nas neki od predsjednika države pozvali da im idemo na prijem, onda bi zasigurno mi obukli najljepšu odjeću koju imamo. Međutim, i to je čovjek, a mi kada dođemo u džamiju, mi stojimo pred onim koji je stvorio i obskrbio i predsjednika i sve nas. Dakle, vrlo je važno, kako Allah kaže, ja beni Ademe, huduzi netekum inde kulli mesđidin, o sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada pođete u džamiju. Dakle, povedimo računa da kada stojimo pred Allaha, da budemo propisno odjeveni, da naša odjeća ne bude niti jesna, niti prozirna, i da naš namaz doživimo na što ljepši način, jer je to stub vjere. Za kraj ću prenijeti taj hadis u kojem poslanik alaih salatu selam kaže as salatu imadu din, namaz je stub vjere. Ni ova džamija ne bi mogla stajati bez ovih stubova koje drže. Femen eqameha feqad eqame din, onaj ko obavlja namaz, taj čuva svoju vjeru. Vomen terakeha feqad hedeme din, a onaj ko ostavi namaz, taj ruši svoju vjeru. Zato, braćo i sestre, čuvajmo svoj namaz, kako nam Allah naređuje hafizu ala salavati wa salati usta, čuvajte namaze, a posebno središnji namaz. Dakle, čuvajmo svoj namaz, jer je i posljednja oporuka poslanika alaih salam bila namaz, namaz, as-salavu ma meleketa imanukum. Dakle, vodimo račun o svom namazu, jer nam od njega ovisi naš uspjeh i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allaha da nas potpomogne da svoj namaz obavljamo na najljepši način kako će on biti zadovoljan sa nama. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.